golli simoori sappo e jeenayi nde apollos wonno korent nde pol rewi laawol kaaƴingol fay efes o tawi ɗon almuɓɓi o naamni ɗumen o wi'i mbele on keɓiino ruuhu cenniɗo o nde gonɗinɗon nde ɓe njaabi ɓe mbi'i ala min meeɗa hay anndude ruuhu ceniiɗo ina woodi o naamniiɓe o wi'i nden noon holi baptisgol keɓɗon ɓe jaabi ɓe mbi ko baptisgol yaya min keɓi pol wiɓe yaya baptisanno ko baptisgol wactare ene weeyo yimɓe ɓe gonɗin jogorɗo arde caggal mum o manam yeesu nden ɓe keɗima kan haala ɓe gonɗini ɓe baptisa e inde jomiraɗo yeesu nden pol fawi e maɓɓe juuɗe mum ruhu ceniɗo jippi e maɓɓe ɓe goni e haalde ɗemɓe goɗɗi aɓe longina kamɓe fof ko hedde sappo e ɗiɗo ɓe potnoo wonde pol naati e nder batirɗe he woni e haaldirde e maɓɓe cuusal hakke lebbi tati omo yeewtide e maɓɓe omo faamnaɓe ko fayita e laamu allah ngu kono woni heen tiiɗiino koye calii gonɗinndi ngoni e bonnide laawol ngol e yeeso jamaanu o ko ɗum waɗi o woppi ɓe o nawi almuɓe ɓe baŋŋe omo yeewtida e mumen ñannde fof e nder janngirde tyrannos o woori noon haa timmi duuɓi ɗiɗi haa honnooɓe asii ɓe fof gila e yahuud en haa e gerek en nani konngol joomiraaɗo ngol allah ina rewnatno kaayusaaji mawɗi e juuɗi pool haa sarbitaaji e kaddorɗe memnooɗi ɓanndu makko ina nawatenoo pawe e ñawɓe ñabbuuli mumen cella ruuhuuji bonɗi njalta e mumen woodi wileeɓe yahuude en waɗatnooɓe yaha ngarta fuɗɗiiɓe innude innde joomiraaɗo yeesu e dow moolaaɓe ruuhuuji bonɗi ina mbiya ko innde yeesu mo pool yeynanno o njalte ɓiɓɓe worɓe njeeɗiɗe iwɓe e duhol gardiiɗo yettinnooɓe sadak yahuuda en biiteeɗo seewa nguni e waɗdi noon ruuhu gooto jaabiiɓe wi'i mboɗanndi yeesu mboɗanndi kadi holi pool kono oyonon neɗɗo mo ruhu bonɗo wonno e nder mum o yeni e maɓɓe fooliɓe kamɓe fof silkitiɓe haa ɓe dogi ɓe jaltiri galle o ɓalli mehi e gañanɗe nden efesnaaɓe ɓe fof nani ɗum gila e yahuud en haa e gerek en kulol jagi ɗumen inde joomiraaɗo yeeso mawnina e heewɓe gonɗinɓe ɓe ngari ɗirlitaadi e weydinude geɗe bonɗi ɗe mbaɗatno ñengotonoɓe yonɓe ndendini defte mumen duppi ɗumen e hakkude yimɓe fof coggu majje hiisa tawa ma won capanɗe joyi ujunere mbuuɗo kaalis danejo hono noon konngol jomiraɗo ngol ɓeydi saraade e heewde sembe caggal ɗengol wali pool felliti feccidde macédoine e akayi fayde yerusalem o wiyatno ko so tawi o yehi toon ala e sago o yetto rome onele macédoine walla diɓi makko ɗiɗo hono timote e erasta kanko e hoore makko o heddi asi dumun e on saha dillere mawde waɗi sababu ndi laawol ngol baylo danere goto biiteɗo demetrius ina ƴettatno kaalis tafa cujjirkoñe artemis omo dañatno hen kaalis kewɗo kanko e fasiraɓe makko o rendini ɓeen e woɗɓiɓe nandi golle o wi ɗumen musidɓe horon gandi dañan mel ngal yowiti koye ɗeɗo golle kono on jii te on nani ko oɗo gorko waɗata ko hono pol o habri allaji ɗi yimɓe tafi ɗi gona allaji o heɓi hakkillaji yimɓe yonɓe wona ɗo he efes tan ina wayno koye diwan asi e fofne ko ɗum waɗi wona ko golle men ɗe jogori wasde inde mumen ko tan kono kadi si jurdu artemis allah debbo mawɗo o jogor wontude mere kadi o waasa darja makko kamko mo asie e aduna o fof cujjanta o nden ɓe nani ɗin konguli ɓe laawi ɓe goni e wullude aɓe mbi e e saare nde fof jiiɓi yimɓeɓe fof ɓandi ndogani dingiral mawgal ngal ndaasiri gayus e aristarka yahdiɓe pool macédoine naaɗe ɗe pool yiɗino yahdi to diɗɗal to kono almuɓeɓe kadi mo ɗum hay woni e hooreɓe diwan asi sehilaɓe makko nil e makko ina ñaagomo woto o e hoore makko to dingiral to e on saha tawi dental ngal ina jiiɓi ɓe ina ngullo gueɗel ɓey ina ngullo ko ɓuri heewde yimɓeɓe gandano ni huli ko rentini ɗumen woodi e diɗɗal he fannuɓe ɗum biteɗo alexander mo yahude en ɓe darni e yeeso o alexander jeyiɓe jungo gam andindeɓe ina yiɗi jabade dental ngal kono nden ɓe keɓtini ko yahuda ɓe ɓamdi kamɓe fof ɓe goni e wullude hakke waktuji ɗiɗi eɓe mbiya nden kalfinaɗo bindol saare o deƴƴini diɗɗal ngal wi'i efes naaɓe holi fof mo annda ko saare efes nde aynata sujjurdu artemis mawɗo o e natal mum ceningal giwngal dow asman ngal tawde hay gooto waawa yeddude ɗum oɗon poti artirde hakkillaaji mon mbaason waɗirde hay huunde heñaare ɓee worɓe ɓe ngadduɗon koynaani sujjurdu ndu njelnaani allah men o so tawi de métris e fitiram golle en wonduɓe mumɓe won mo joganiimi mettere ina waɗi ñalɗe ñaaweteeɗe te gorneruuji ina ngoodi yo ɓe kalmanir kono so tawi won goɗɗum ko namnoto ɗon ɗum gasoyto tan ko suudu sarɗiju to eɗen mbaawi faweede ƴiggitaare e dow ko waɗi hannde ko sabu dillere waande ni alaa hay daliilu gooto caggal ɗiin konnguli o fusi dental ngal